اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا برحمتك من الراشدين اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمم بالخير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم أما بعد Sva hvala i zahvala pripadaju samo Allahu, savršenom gospodaru svih svjetova. Njega hvalimo zbog njegove potpunosti. Njemu zahvalijemo zbog njegovog savršenog, nepogrešivog upravljanja. Od njeg pomoć, oprost i uputu tražimo. Koga Allahu puti napravi put, tome nema zablude. Koga Allahu zablude pravedno ostavi, tome nema ni pomagača, ni upućivača. Zato Allahovo zadovoljstvo i sebi sreću i spasa tražimo kad sve dok živimo objeđenje, objeđenjem riječima i dijelima svjedočimo da nema drugog Boga sam Allaha jedini i nema sudruga da je Muhammed sallallahu anehi wa sallame Allahu rob najbolji i njegov poslanik posljednji koji je dostavio poslanicu pokazao kako se biva najboljim muslimanom Allah ga učinio najlepšim primjerom neke je Allahov salavat i senam na njega, njegovu porucu, ashaba i sve one koji ga iskreno ispravno slijede su dana moleći Allaha da nas učini takvih. A zatim nastavljamo tamo gdje smo stali, a to je skraćeni govor o jednoj od velikih oblasti iz oblasti akide ehli sunnata wal džemaata, a to je govor o ashabima poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, odnosno stavu, ubiđenju, odnosu vjernika prema najboljoj generaciji ashabima, drugovima Allahova poslanika, Muhammeda sallallahu aleyhi ve sallame. Govorili smo prošli put uvodni dio i rezime od prilike to da su to najbolji ljudi nakon poslanika kroz historiju, bolje od ashaba svih drugih poslanika i da oni imaju pravo kod vjernika, pravo da ih takvim smatraju, pravo da ih vole, pravo da ih poštuju, pravo da se da ih ne omalovažave zbog onoga što im se prenosi od grešaka. O tome ćemo ako bolje u zadnjem desu posebno govoriti, zašto i kako su oni preči da uspiju sa svim onim grijesima i greškama koje su imali, a ljudi su morali griješiti i griješili su. Te da ehli sunnet vel džemaat za razliku od ostali vjeruje općenito da su ashabi najbolji i da su ashabi svi u džennetu. Kad tad? Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže za njih radi Allahu anhum radu an. Allah je zadovoljan s njima i oni su zadovoljni s njim. A to je vrhunac postići Allahov zadovoljstvo. Nema iznad toga ništa više. O tome smo govorili dva ili tri puta. Prema tome, oni ne mogu dostići nešto više od toga. Dostigli su vrhunac. I oni su kao grupa u džennetu, svako po, koji spada pod, pod definiciju ashaba, a, za razliku od sekti drugih, poput Haridžija, Nasibija s jedne strane ili ovaj, Rafidija s druge strane, svi oni su potekfirili većinu ili sve ashabe, osim neki neke koji su po njima, po njima bili ovaj ispravni a s druge strane one koji su iz tekfira iz neudobilah nevjerstva izuzeli po pitanju nisu pretjerali pa postoje šitske sekte koje obožavaju neke ashabe i postoje dan danas znači sve one ono što je poznato kao šije danas ili rafidije 12. mamci do decimalci jer kako ih već zovu ti ljudi i dan danas obožavaju mnogi od ashaba, veličaju mnogi ashaba, kažu za, njih, za neke od njih da su imami, kao što je Husein i njegovi, ovaj, ima Hasan i drugi, Alija radijallahu anhu i tako dalje. Međutim, kad čitaš njihovu definiciju imama, vidiš da su to osobe kojima su pripisana božanska svojstva. Pa te prema tome može se reći da i dan danas postoji ljudi koji su obožavali neke ashabe, S druge strane, ko su ashabi koje, koje oni obožavaju? Neka mislim da ovdje obožavaju u smislu puno vode, ko što Bošnja koristi na haram način, nego mislim bukvalno. Pripisuju im božanska svojstva i da im čine i balet, tu jest u ratovima, u belajima, kad je najteže i kad su mušljici Mekije prema Allahu iskreni bili, oni tad govore o Husinu, Ali, o Fatima i tako da razivaju njih da im pomognu. Pretjerali su u pitanje jedne male grupe, a proglasili su nevjericima sve ostale. Haridžija su proglasili nevjernicima sve ashabe koje su zatekli, kad su se pojavili. Sve one koji su bili s Alijom, sa Muavijom, ključići Ali i Muaviju, prve Haridžije su proglasili nevjernicima. Kasnije, ali savremene Haridžije, s obzirom da to nije glavna osobina, nego jedna osobina, oni se bakiću drugim stvarima, a po pitanju ashaba se slažu sa ehli sunetom od džanatom. Postoji također skupina Nasibije, to su ljudi koji mrze poslanikovu porodicu. S jedne strane, ehli sunet kao što ćemo učiti u sljedećem ako Boga desu ne večeras, posebno što je voli, ima posebno pažnju i, i pravo je poslanikovoj sallallahu sallam porodici među ashabima. Rafidije pretjeruju po pitanju poslanikove porodice, a na Sibije su ljudi koji mrze općenito većinu ashaba ili sve ashabe, a posebno su ovaj se namjeli na neke od članova poslanikove sallallahu sallam porodice Ahlul Beta, tako da sekti bilo je, bit će po svakom pitanju puno, nas zanima ono što je ispravno, ono što je umjereno, jer je umjeri, to jest u Allahovoj neiskvarenoj izvornoj vjeri, koja je objavom, objavom dokazana i od strane prve generacije koja od Allaha pečat primijenjena, tako shvaćena i kao znači primjerom dosudnjeg dana onome ko pravi put hoće ostavljena, e to je umjereni put, a uvijek i, i to je sredina a sve ostalo su skretanja, bez obzira koliko nekom bilo nešto blago ili žestoko, ili on se našao između druge dvije krajnosti pa misli da je u sredini, nije sredina ono što ti misliš, nije sredina fizička sredina, to jest u nekim drugim situacijama genealogskim, sredina je istina između svih krajnosti na koju dokaz iz objave upućuju, a ne bit u sred jedne ili više krajnosti, ili između istine i zabude koja je otišla u krajnost. Došli smo do toga, nakon što je zaključeno da su ashabi u džennetu, spominjali smo da postoje grupe kojima su obećan, kojima je obećan džennet ili spas od vatre. Pa smo rekli da među njima ima bodih u odnosu na drugi, vrijednije u odnosu na drugi da prvi muslimani nisu ko oni kasniji koji su primili islam, iako su sve ashabi. I spomnjali smo hadis koji je jako bitan na tu temu i koji treba i nama kasnije o, o, o na Allahovom putu, odnosno kako je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem skriptovao Khalid ibn Walid ashaba, uglednog ashaba, zato što je da kažem tako odirao onog iz prvih generacija među njima. Pa smo spomenuli da neće ući u vatru niko ko je dao prisegu pod drvetom. Bejao zadovoljstva, ko što je spominuo, za on, oni za koje Allah kaže da je zadovoljan s njima, da je Allah oprostio stanovnicima bedra, da su muhađeri bolji od ensarija i tako dalje. Nakon toga šeh prelazi na pojedinačne detalje i kaže sljedeću rečenicu, mi smo je spomenuli na prošli put, ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيره من الصحابة kaže oni to jest pravi vjernici neiskrivljenog vjerovanja muslimani pripadnici sunneta ste iskreni, ispravni i ustrajni sljednici Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam o takvim knjiga cijela govori svjedoče da će u džennet svako onaj kome je poslanik sallallahu alejhi ve sellem posvjedočio. Imam Tahavi u svojoj akidi spominje malo drugačije drugačiji izraz, ali isto značenje. Neko potvrdi se pa kaže malo preciznije, neko to općenito spomene, ali svi učenjaci ehli suneta od ashaba pa do sudnjeg dana koji budu su složni na sljedećem. Da muslimani smatraju da će ući u džennet svako onaj za kog imamo šerijatski dokaz iz Kur'ana ili sunata da će ući u džennet. Bilo da se radi o skupinama ili pojedincima. Kad se govori o ličnostima. I tad smijemo svjedočiti samo da će ta otležena grupa ili ta generacija ili ta i taj pojedinac ući u džennet. Kad? Kad imamo hadis i najed. Nikako drugačije poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije posvjedočio nikome džennet osim sa objavom. Ako on nije smio i nije mogao reći ti ćeš u dženneta, ti nećeš, dok mu Allah to ne kaže, niko nakon njega rusunjeg dana nema pravo reći to. I to su učenjaci u dijelima iz Akide prenosili i spominjali i spominjaće do sudnjeg dana. Jer mi, braćo moja, Ovo moram reći večeras. Mi imamo lanac prenosilaca u Koranu, to svi znaju. Mi imamo ran, lanac prenosilaca u hadisu. Mi imamo lanac prenosilaca u fikru, imamo mesheba i tako dalje. Mi, braćo moja, imamo lanac prenosilaca u vjerovanju koji seže poput onog u Koranu i hadisu ni manje ni više nego do Allaha uzvišenog. I tako se vjera uči. I tako se vjera sluša i prenosi, tako se vjera čuva. Prvi koji je izgovore ono što mi vjerujemo je Allah subhanahu wa ta'ala kada je to objavio Džibrilu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem je čuo ono što je Allah poslao Džibrilu da mu prenese. Pa je Džibril ispričao poslaniku Muhammedu sallallahu aleyhi ve sellem šta po kojem pitanju treba da vjeruje i kako po kojem pitanju treba da djeluje. Pa je Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem to prenio ashabima pa su ashabi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem to prenosili drugim generacijama. Pa je nastao posle te usmene faze, nastala je pismena faza ili pere zapisivanja. Pa su nami sabirala te izreke prvo. Pa su nastale prve knjige u trećem, četvrtom vijeku, pogotovo zapisane, enciklopedije, izvor islamskog vjerovanja, u kojima stoji naslov, na primjer, poglavlje o tome da će vjernici gledati gospodara svjetova na sudnjem danu nakon toga slijede odmah ajeti, pa hadisi, pa izreke njihovih predhodnika, koji su bili blizu njima. Dakle, pricom je moj babu da je slušao mog djeda, da je on slušao tog i toga sahaba, da je rekao po tom pitanju mi vjerujemo tako i tako. I to je lanas. Pa je taj lanas zabilježen u knjigu. Pa su nakon toga te knjige čuvane, izučavane, pismeno i usmeno. Od šehova do neme, kao što su prethodnici učili usmeno. I svaki od imama, od učenjaka poznati, se trudio da ostavi ili uz kratko sažetak, ili da napiše nekako kapitalno dijelo iz islamskog vjerovanja, ono što je on naučio, da iza sebe ostavi svoje vjerovanje. Pa su bilježali. I to dan danas radi. Iako je sve zabilježeno. Ono što karakteriše te knjige, te knjige su u početku bile kratke i jasna. Vjerujemo tako, tako, tako, tako, tako. Neko to napiše na 5-6 stranica, neko napiše u stotinu dvije. Svon tome koliko dokaza spomeni, neko bez dokaza samo napiše šta vjerujemo. Dok se nisu počele pojavljivati razne devijacije po raznoraznim pitanjima. Kad je nastalo neko novo skretanje, ta ulema koja ga doživi, koja ga dočeka na braniku ove vjere, bi onda detaljnije razrađivala to pitanje. Poimaš pa u nekim u starim knjigama, tevhid, onaj tevhid zbog kojeg smo mi održali 70-ak dersova ovdje na početku, tevhidun uluhije, obaveza obožavanja samo Allaha subhanahu wa ta'ala, spominje se u pola ili jednoj rečenici, ili dvije rečenice. Mi obožavamo samo Allaha, idemo dalje. Bilo je jasno, niko širka čine nije. A kad se pojavile zabude, onda su ti ljudi pisali ne knjigu, ne tom i tomove, nego knjige, da objasne koliko ti šubhi ima i ostale stvari. Pa zato vidiš o tevhidu priča malo, a tamo o sahabima, na primjer, piše priča puno, to što je njegovo vrijeme pojavilo oni koji vređaju, koji tekfira sahabe i tako dalje. I zato sadašnje knjige iz akide Boga mi su pozamašne. Veliki. Ko hoće da opiše čitavu akidu, mora osvaćemo na pismu. Ili su sažeci, kao što je ovo sažetak, koji mi komentarišemo dugo, pa kad bi neko napisao ovaj komentar, ispalo bi to opet puno toga. Zašto ovo govorim? Zato što je bilo i ostalo. Običaj onih koji su na krivom putu da ubacuju sumnje po pitanju naše ispravne ehlisunetske akide. Nedavno mi je došlo pitanje da li je vas diska akida, akida selefa, jer meni učen čovjek tvrdi da nije. I rekao mu je, nemoj pitat, kaže one što je promoviraju, jer će on te ubijeti s dokazima. Samo pa nije on to rekao, naravno. Ovaj, isto sam ja stvar dobio 2004. krenu 2005. godine, mi, kad sam počeo učiti vjeru, došao mi je insan i rekao, vi tvrdite da ste selefije, a vi se selefom nemate ništa. Vi tvrdite da je vaše vjerovanje vjerovanje ashaba, tabina i prve generacije koji se selef zove. Vi tvrdite da ste na sunnetu, a vi ste ništa drugo do temije. Šta su temije? To su oni koji koji imaju sve malo te ne odvjere i spričuje im temije. Vaše svi se, kaže, lanci vraćaju na Ibn Temije. Imate Ibn Abdul Vahaba koji je živio nedavno, Ibn Temije koji je živio malo ranije, negdje napola otprilike između nas i ashaba, ali kaže, vama fali 700 godina između vas i Selefa. Ja sam znao da je okrivo, ali nisam znao kako da mu objasnim. Pa je, moleći Allah da ga nagradi i uputi, bio sebeb da budem ovo što jesam po pitanju ovog što znam. Da krenem učiti akidu iz početka. Da tražim ja jedan moj ahbab, knjige gdje god možemo kako knjigu kupiti, staru knjigu. Pa smo tad za manje od godinu dana sabrali, hvala Allahu, uglavnom pročitali, preko 37 knjiga od drugog, odnosno trećeg, do sedmog stoljeća, gdje smo dokazali u svakom slučaju makar po dva, tri autora koji nisu živjeli blizu, nisu živjeli zajedno, ili jesu učili jedan od drugog, a svaki je opisao, znači, jedan žive na početku, jedan na sredini, jedan na kraju vijeka, ili na početku, ali bili su savremenici. I onda mi dođem i kažem, ti si u pravu, dijelimično Ibn Taymiyyah je jedan veliki plagijator, sve što on vjeruje, pokrao od drugih, prepisao, tre... a i oni su isti taki. I oni su isto to uradili, i oni su od svojih, i svoji, i svojih, tako to nekako do Asaba dođe, da ga Allah nagradi što je bio razlog da mi imamo to i to je zapisano, to ulema zna, sam ja to nisam znao, pa sam se potrudio, ovo nisam govorio nikom, ne bih govorio, da se nije počela ponovno širiti ova stvar, Oto sa reklamiranjem koment prevoda knjige Vasitijska akida, pa neko ostane zabilježeno. Imamo lanas do Allaha, gospodara svijeta, onom što vjerujemo. Možemo dokazati ajetima, hadisima, govorima, saba, tabina, tabi, tabina i svih drugih nakon njih. Ne znam ja to sve sad možda, ali ti mogu naći. Ima, imaju učenjaci koji ti mogu naći iz svakog vijeka da je neko nešto rekao i da ima prethodnika u tome do poslanika Muhammeda s.a.w. To nema niko osim ehli sunneta. I hvala Bogu ti vranci se vraćaju na ovdje. U većini stvari. Jer nama je dokaz, izvor akide su objava, ajet i hadis, a dokaz u, u akide su tri stvari. Ovo napominje, samo ovo govorim na početku. Nepobjedni dokaz o akide su tri stvari. Koji je treći? Ižma. Složila se u nema. A to što Allah garantuje za njih u Koranu. I poslani sa svemu hadisu. Da se umet neće složiti na zabludi i da onaj ko bude slijedio put koji nije put vjernika, to je ono na čemu su vjernici prije njih, da je u džehennem. Da je se zaradi u džehennem. To Allah kaže u Koranu pošto su renica. Pa je ono na čemu se složi u nema, istina, jer bi to zna, uprotivno značilo da su muslimani u jednom periodu svi na zabludi, da se izgubio jedan dio vjere, a Allah u Kur'anu kaže će vjeru čuvati nemoguće da se izgubi. Ovo će nam drad malo kasnije. Zato šeh kaže, svjedoče džennetom, ili da je o džennetu svako onaj kome je poslanik sallallahu alaihi sallam posvjedočio, ovdje se odnosi na ličnosti, bilo grupacije ili pojedince. Isto tako mi svjedočimo svakome po opisu da će u džennet. Kao što Allah kaže, da oni koji vjeruju dobra djela čini i bit će u džennetu. A je puno ko. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم في لدرك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إما آية تابون القرآن وني كي فيري ودبرا أنا نبريمير تو يان بريمير إيلي زا جنة كد كاجو سورة الإمران وعدت للمتقين بريمير بوكو زا بوكو بوياسن إمي كاجو نصفكو كومريكو بوكو بوياسن إيتي شو جنة Ali to je opis. Tu nisam rekao ni pojedinca, ni grupu. Nego opis. I mi se trudimo da budemo od tih ljudi koji su opisani tim osobinama i da tako živimo i tako preselimo kako bismo dobili tu nagradu. I to nije sporno, to, to je lahko. Problem je kad sa, sa pojedinca se kaže da je u džennetu. Ili grupu se kaže da je u džennetu. Ovo će nam trebati isto kasnije, jer nakon nas haba dolazi poglavlja o evlijama, pa da naučimo koje je evlija, koje ima, kako se postiže, smije se za koga reći, i tako dalje. Ali o tom potom ako bolje. Nakon opisa, kad su pitanje znači ličnosti, pojedince i grupe, postoje grupe, postoje podgrupe, postoje pojedinci imenom i prezimenom koji su obradovani džennetom još da za života ili nakon smrti. I takvi si sigurno u džennetu, jer zato imamo dokaz iz objavlje. Poslani sam sam kad kaže, ono govori po hiru spomir, već je to objava koja mu se objavlije, Allah subhanahu wa ta'ala nije ove stvari ovako spominjao, kad su pitanje pojedinci, ali jes na primjer spominjao grupe kao što su oni koji su dali prisegu pa Allah kada je s njima zadovoljen ili ashabi Allah kaže da je s njima zadovoljen tako dalje tako dalje. Pa kaže svjedoče džennet onome kome je svjedočio poslanik sallallahu alaihi sallam kel ašerati wa thabit ibn Qais ibn Shamas wa gajrihi min ashabati. Kao što je kaže desetka, desetorce, tako je zovemo, poznata desetka. To je deseta ashaba. Sama kojima je poslanik sallallahu anehi veseleme na jednom sjelu rekao da će u džennet. I mnogi muslimani koji znaju ova pravila do ovdje, griješe odavde. Pa smatraju da od pojedinaca svjedočimo džennet samo da desetorci. To je nije istina. Nego na jednom sjelu, oni su najpoznatiji. Na jednom sjelu poslanik sallallahu alaihi ve sallam je sjeo i nabrojao. I rekao, Ebu Bekri u džennetu. I Omer je u džennetu. I Ali je, e, Osman je u džennetu. I Ali je u džennetu. I Sa'ad je u džennetu. I Sa'id je u džennetu. I Talha je u džennetu. I Zubair je u džennetu. I Abdurrahman ibn Auf je u džennetu. I Ebu Ubejda ibn Jarrah je u džennetu. Pored ovoga, ovaj hadis bileži Ahmed, Tirmiz, Ebu Davud i drugi i vjerodostojani. Imaju drugi hadisi gdje u pojedinačno spominju neke od njih, pa se skupi opet ova stvar, ova desetorica, i imamo drugi hadisi gdje spominju drugi. Također, braćo moja, ehli sunnet vrde maat vjeruje su sve žene poslanika u džennetu. Jer one će biti njemu pridružene, općenito kao žene. Allah je obećao da oni koji budu vjerovali i njihove porodice u vjerovanju ih budu slijedile, a to su majke vjernika koje Allah tako naziva i daje im posebna prava i neke od njih direktno spominje. Kao što je očistio Aisha radi Allahu anha, potpore je, obradovao je i tako dalje. Ovaj, one su najpreći da budu s njim, umrle su na imanu, to im je umrko svjedočio, nakon njih a oni koji vjeruju i njihove porodice budu slijedili imanu, kao što Allah kaže, al-haqna bihim dhurri jedbehom. U stvaru, ovaj za, za, za potom se ima i za porodice, mi ćemo im, kaže, pridružiti i potomke i porodice, ne nam pa nam se dajete, a poznate. U svakom slučaju, znači, poslanih sallallahu Allahu, a nehi sa svojim ženama i u džennetu, sa svim oni, onim ženama koje nije razvao prije svoje smrti. Dakle, ukupno 11 žena. nakon njih imamo još pojedinaca koje je Allah subhanahu wa ta'ala obradovao preko svog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam ađendeta. Poput Ukaša ibn Mehsana. Ko se sjeća Ukaša? Radili smo to u knjige Devhida. Fino rekao, dovej Allahu da me učini od njih, kaže ti se. Ući se u džene bez polaganja računa i bez patnije. Bilal, radi Allahu anhu. Prije njega žena Ebu Talhe. Jer u hadijsku koji bliže ima muslim u svom sahihu se kaže da je poslanik sa svim rekao ušao sam u džennet pa sam vidio ženu Ebu Talhe i čuo sam stope pa sam vidio da su to Bilalove stope. Odgovor hadijsku ga pita šta ti to radiš? Od, čuo je topot, pardon, pa je to bio to topo Bilalovih danula. A odgovor hadisu kaže šta to radiš od onoga što, s čime je Allah zadovoljen, od nafila, šta je tvoje dijelo za kojeg se posebno nadaš Allahove milosti, pa mu je spomenuo ono što radi, pa je rekao zato što sam to i to vidio. U svakom slučaju, Bilal radi Allahu anhu je u džennetu. Thabit ibn Qais ibn Shamas, šeha ovdje spominje, kaže kao što su, četvor, kao što su desetorica i Thabit ibn Qais ibn Shamas i drugi ashabi. Ko, je, ko se sjeća Thabita? A da nije čitao prije dersa ovaj, ovo vasicijsko akidu. A kad bi vas pitao ko je čitao, možda ga se sramotio, to nećemo pitat. Nego ko se sjeća Thabita? A bilo vas je polijepo na tefsiru sure Hođorat. Znači, imao, kad sam imao hrupan glas. glas i bio govornik poslanikom, pjesnik i glasnogovornik. I branio ga, opjevavao, uglavnom derao se pred njim, što bi mi rekli, ali s Pa kad je Allah objavio da propadaju dijela onima koji dižu glas, iznad poslanikova glasa, on se zavezao, sakrio i rekao, propala su mi djela, ja sam poslanika vatre, priča poznata, poslanik sa zemlju šalje glasnike i kaže, recimo da on nije ostanovnika vatre, nego je ostanovnika džendeta. Tako, mnogi drugi ashabi, čak se prenosi u nekim predajama o ima razilaženje i dokaz da je Muavija radijallahu anhu od stanovnika dženneta, kao što to bileži Ibn Beta u Ibani, sa lancem prenoslaca, makar bilo krivo onima koji imaju drugi stav, i još mnogi drugi. Pojenta je ovdje da je od vjerovanja Ehli Sunnata od džamaata da ne dajemo garancije nikome. Pogotovo ne sebi. Da smo ostali nikađene. I da ne budemo zadovoljni kad ti neko kaže da si dobar da si evlije, da si pobožan, da si učen, da si uspio. Nerijetko bošnju čak kaže nekom svom ranu, potom ako je kakav učeni od njega, hovorim makar da se družim s onim s kojim je Allah zadovoljan. Sve će li ti zamrlo u tijelu kad tako čuješ nešto. Malo je reći da se dlake naježe na Bože. Daj Bože da to se sam postigne u životu. Otkud ti to da tako nešto kaže? Gdje si taj hadis našao? Da tebe ili ovoga ili onoga tako spominje. Da se svi radi. To je krupna stvar. Muslimano u takvim momentima kada neko pohvali trebaju da prođu svi grijesi pred očima I sve slabosti. Da se slučajno ne bi poveo za tim. Da ga ne bi ponijelo i u džahennem od njega. Neće nigdje drugo, znate, ako je ponese. I zato je bitno da insan ne misli o sebi visoko kada je u pitanju vjera, da misli sve druge bolje od njega i da ne bude zadovoljan kad se o njemu fino govori. Naravno, nije islam zadovoljan kad ga neko kritikuje bespravno. I to je normalno. Ne mora biti zadovoljan neko na tebe laže kako se loš u nekim stvarima. To je uvrede, to smeta, to je prirodna stvar, posto nikom se ne smeta. Ali s druge strane, ne smijemo hvaliti ljude u lice, pogotovo ne na način gdje mi dajemo nekakve garancije u onome u što se mi petljati ne smijemo svakako. A to je džene džehennem spas od dva tre. I tako je, lako je kada te ti si uspio, daj meni tako. U čemu sam uspio? U čemu si uspio? U čemu je uspio? Uspio da bude u vanštini bolji vjernik od tebe. Obojica ste živi, možda pretići naš vremen. A to je vanština. Allah zna suštinu, što je u srcu. a uspio u pravom smislu sigurno nije. Sve dok je živ i dok ne učije meleka koji će mu reći uspio si. Jel nisi uspio? E to treba dočekat i doživjet i zato se treba boriti i Allahu subhanahu ta'ala ponizno moliti, a ne dopustiti da te neko hvali, a da ti ne odreaguješ ili da te neko hvali pa da te to ponese. Allahu se utječemo od toga. zatim kaže وَيُقِرُّونَ بِمَا تَوَاتَرْ بِهِ النَّقْلُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنْ من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه شيخ شيخ رحمه الله učenjak, šeho islam. I nije to slučajno. Čovjek je imao taj dar od Allaha da kad odgovara onima koji su skrenuli s pravog puta, imaju nekakvu novotariju, pa njome dokazuju, nju dokazuju nekakvim dokazima, da bi on uzeo samo njihove dokaze. I time bi pobio njihove šupe. Dokaz koji im dokazuje onaj koji je u krivu. Može biti vjerodostajan, ali pogrešno svačen, pogrešno nezastavljen. Ili izmišljen slab, neispravan. Ili nekakva logika koja se suprostavlja sa postojećim već vjerodostajnim dokazom pa uzme njihove dokaze pa kaže ovo je izmišljeno, ovo je ništa, ovo je slabo, znači ovo nije dokaz, ostavi to za sebe, a onda uzme one vjerodostojne dokaze i samo ih stavi gdje jesu. I kad ih vrati gdje jesu, onako kako su prethodnici nam prenijeli i dokazivali tim ajitima, automatski odgovorio. Prvo oduzeo mu je dokaze na taj način, da to nije dokaz, a zatim je, obično je to bude na suprotnoj strani, nego je pitanje njegovo razumijevanje dokle. Pa on misli jedni da dokazuje ajetom, a on dokazuje svojim svatanjem ajeta. Pa kad mu pokažeš na što se ajeta odnosi, automatski je izgubio dokaz. I onda se uzme ako imaš to logičnih dokaza i uporedi sa tim vjerodostojnim kojima se dokazuje istina, pa ako su u skladu dobro jest, ako nisu, pa ono što Allah kaže ne može nikako biti slabije ili ravno onome što ti smisliš, kogod da si upriča nego tvoja logika ostaje opet tebi, a istina je ono što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Isto imao, znači, ovaj, do, dar u stilu i odgovara, da mu naumpadne nešto što možda nekom drugom ne bi naumpalo. Pa ovdje kaže, oni potvrđuju sve ono što je došlo mu te vatir putem ima, dakle, sa puno lanca na prenos prenoslaca gdje se ne možu usložiti na lažima i tako dalje. Od Ali je radi anhu i drugih će mogu reći ono što nam je preneseno od sahaba, tabina i tako dalje. Nego ovdje spomenu ono što najviše boli onoga koji je na suprotnoj strani. Ljudi se slomiše da dokažu da je Alija bolji od Ebu Bekra i Omera i on kaže od Alije se prenosi da je rekao bolji najbolji su Ebu Bekra i Omer. Kuće šta je? Ništa mu više nije ostao. Sve što je dokazivo, čovjek zbog kojeg se borio mu pobio. I zato je spomenuo njega, a zatim ostale. A ostale ima puno, evo ćete vam nauka o ovome. Mi smo imali čitav predmet samo ashabima i imametu. Kaže i drugi da je najbolji od ovog umeta, dakle prenosi se od Alije, motivator putem i prenosi se od drugih. Puno lanaca ima. Šta? Da je najbolji od ovog umeta nakon poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam Ebu Bekr zatim Omer, a zatim kaže smatraju na trećem mjestu Osmana, a na četvrtom Ali radijallahu anhu, kao što na to ukazuju predaje i kao što su se kaže složili ashabi da daju prednost Osmanu medalijom u prisagi. Pa kaže dokaze su sljedeća stvar. Prvo ti dokaze su preneseni mnoštvom puteva, ne može neko reći slab, nije slab. Drugo prenose se od Dalije, dio tih predaja a predaje dokaz, nešto kaže ovaj jedan. Treća stvar. Dakle, ima od predaja i koncenzusa ashaba na tome da su dali prednost Osmanu odnosu na Ali. Pa dokazuje raznalaznim predajima, ko što ima kod Buhari i kod drugih, od Ibn Omara se prenosi da je rekao, smatrali smo najbolji među nama Ebu Bekra, zatim Omara, zatim Osmana. To Ashab Ibn Omar, sin Omara, radijalama, govorio prenosi se od drugih također i predajima koliko hoćete. Ja spomenu jedan do, dovoljan je hadis u Buhari, da je dostanom do sahaba, ovaj, da je rekao tako i tako. Kaže, isto tako se prenosi izma sahaba da su izabrali Osmana u odnosu na Aliju kad su birali halifu. Zašto nam je ovo bitna stvar? Među najbitnijim i najjačim dokazima, iako nije objava. Prvo to što nije Allah i poslanik se ništa objavio pitanje toga ko je bolji nakon njega, direktno ovako imenim prezimom po redoslijedu. Ovaj, nego su objavljene druge stvari, odlike, fadileti, što bi mi rekli, pa na osnovu toga su ljudi. Drugo, zato što su ashabi složili, i nije na, među njima bilo pobune, nego je to izmišljeno kasnije da se nekog ko bunio, nekom zulom učenje, nekom nije, a ta isti je govorio suprotno onome što ovi najga sad izmišljaju. Treća stvar, zato što je kod ashaba bilo običaj da kad su govorili za Ebu Bekra, ono što je presudilo u izboru Ebu Bekra je bilo bio zadovoljan, poslanik sa zemlje bio zadovoljan da nam on predvodi ahiret, pa neka nam predvodi i dunjavnog. Drugim riječima, kod nas predvodi u namazu, neka nas predvodi u državi. A u namazu se bira najbolji. A poslanik sa zemlje poručuje da Ebu Bekr predvodi u namazu. To im je bila otprilike pragola. Spomenuli su to i tako su izabrali. I zato kad je Osman biran, obišli su ta kako reći, komisija, da je tako nazovemo, kaže, nismo ostali ni jednu kuću u Medini, da nismo pitali, svi su rekli da Osman preći. Pa su obišli i izabrali Osmana. Nakon toga je izabran Alija radijallahu anhu, nakon koji je izabran, posle se desile fitne. O čemu priča ova stvar uopšte? Koji, ja sam rekao, mislim, proštio sam, ali ne znam da li vi shvatate. O čemu mi sad pričamo? U čemu su bolji Osman Alija preći? A? vjerovanje. Da. Ovdje se ne govori o hilafetu, nego se govori o tome, o odlikama njihovi, ko je bolji vjernik, koji je bolji među muslimanima bio, koji je bio ugledniji, da tako kažem. I muslimane su složni, svi do jednog, da je nakon poslanika sasvim najbolji je bio Ebu Bekr, a zatim Omar. Nakon toga se razišli na četiri mišljena. Kad kažem muslimani, muslimani prije pojave sekti a oni nakon toga svakako obavezni slijedi ono na čemu se složili muslimani prije njih. Jer ne može neko doći i reći ja sad znam nešto što ne zna niko, ni Muhammed ali i se nam ashabi ne tabijeni. Ako dođeš nečim novim kao da si to rekao. Ashabi su se složili da Ebu Bekir i Omer, Ebu Bekir pa Omer. Posle toga kod Ehre Sunata je nastalo razilaženje. Većina učenjaka je bila na tome i dan danas je na tome većina učenjaka da treći čovjek po vrijednosti u ovom momentu je Osman a četvrti ali e, to je šeh spomenuo ovdje. A zatim je spomenuo sljedeći. A kaže, ima i neki od ehli sunneta koji su se razišli po pitanju Osmana i Alije. Nisu se razišli po pitanju Ebu Bekra i Omera. Nego su se razišli po pitanju Osmana i Alije. I zato se prenosio od Sufjana da je rekao, ko bude smatrao Ali bonim od Ebu Bekra ili prečim, ta je ponizio, uvrijedio ashabe. Oni su se složili. Završena priča. Kaže, neki od jesu da se razli po pitanju Osmana i Alije, u čemu, braćo moje? Napominjem, vrijednosti. A ne ovo hilafet, to bit će tema kasnije malo o tome ko je preči da bude halifa. To je potpunosti druga tema. Ne o ko je bolji, ko je ugledniji. Nakon kaže što su se složili da je Ebu Bekr pa Omer prije njih, različno se ko je bolji. Pa kaže, neki su dali prednost Osmanu, to je većina, bila i ostala i zašutili su. Ili su, kaže, rekli Alija je četvrti, a neki su rekli da je Alija, a neki su zaustavili se. Imamo četiri stava kod ehli na od džemata. Imamo razilaženje. Bila su četiri mišljenja. A kad su u nama podijeli nekoliko mišljenja, ta mišljenja ostaju. Ako je neko nekad vjerovo da je to moguća opcija i imao nekakve dokaze, ne smije ta dosudnjeg dana da neko od muslimana se ubijedi u te dokaze to kaže. I zato ovo razilaženje se je uračunljivo razilaženje, kao što kažu, mu'tabe. Prihvata se. Složilo se da je Ebu Bekr najbolji pa Omer. Neki su rekli pa Osman pa Ali, a to je prvo mišljenje, najpoznatije i najispravnije. I na to ukazuje dokaz. Većina dokaza. Drugi su rekli Ebu Bekr, Omer, i Osman i ušutili su. Dokazuju ovim hadisom Ibn Omer iz Buharije koji sam spomenuo malo prije. Kad nije, Ibn Omer nije spomenuo četvrtog. Jedan od dokaza. Treći su rekli Ebu Bekr, Omer, Alija pa Osman. I to je razilaženje ispravno. Razilaženje ispravno, a mišljenje ispravnije da je Osman bolje od Alije. Dokaz su određene predaje, i koje dove iz Buharije, i to što sa slabi složni da mu daju prednost u hilafetu. Četvrti su rekli Ebu Bekr i Omer, a zatim su kaže najbolji Osman ili Alija. I ne smijemo ne možemo da odlučimo koji je jači. Dakle, složni su da nije neko peti. Ali su stali ovdje i rekli slijede Osman i Alija. Ili Alija i Osman, kako hoćeš reci, ali nije to, to što, ne znači da sam dao prednost ako nekog prvog spomenu. I to je jedno pitanje za koje šeh ovdje kaže, posle se kaže ustalilo ili ustabililo mišljenje kod ehli sunneta da je Osman bolji od Ali, ili da, da treba dati prednost Osmanu nad Ali. I to je ono što, na čemu je ostao ehli sunnet i najčešće to i na to ukazuju mnogi dokazi koje sam nešto spomenuo i to je najispravnije mišljenje Ali. Kad bi došao sad neki brat musliman ili šejh učenjak i rekao ja tvrdim da je Ali je bolji od Osmana i spominjao nekakve dokaze, jer niko bez dokaza nije pričao. Nekom je nešto bilo, dokaz ili šubha da povjeruje tako, suprotno od većine. Šta ćemo mu reći? Šta je on kod nas? Kako da ga ocrnimo, ha? Nećemo ga ocrniti nikako. Ima pravo na to mišljenje. Bolji od njih su tako neki smatra. To je prihvatljivo A Ako kaže Alija je trebao biti halifa umjesto Osmana, e, to je nešto krubno. Tu je obtuđa sabira su motijeli pravo to je već da Allah le zabuda novotarija. I o tome ćemo malo kasnije. Zato šeh kaže, ova pitanje, pitanje Osmana i Alije, nije, kaže, od temelj, temelja ehlisunetskog vjerovanja, zbog kojih bi se, znači, onaj ko smatra suprotno, smatrao da je u zabudu. Kod džumhura ehlisuneta, dakle, bilo je nekih učenjaka koji smatrao da je ovo bitno pitanje koji je ono drugo. Ali većina ehlisuneta i to ispravno mišljenje smatra da ovo pitanje nije toliko i nije na stepenu temeljnih onih temelja vjerovanja, nego je razilaženje. Zato što nema jasnog, preciznog dokaza, direktnog u objavi da kaže ova jest, ova nije. Za razliku Rebu Bekra i Omera, koliko hoćete dokaza. Dovoljno je to da su ih prozvali još u doba njihovog života, da su oni, a pogotovo tabini, da su oni bili ministar, dva poslanikova ministra. Sko je bio i vladar i ostalo, imaju svoja dva pomoćnika poznata s kojima se savjetovao, izvalno su ministri pomoćnici. S njima se savjetovao, često su predlagali, često je prihvatio predloge, njima je povjeravao, povjeravao najbolje neke uloge u najtežim momentima. Evo Bekra je ostavio nakon njega da ga je mijenjao namazu dok je živ, gledao ga kako klanja ispred ashaba i tako dalje. Kad bi donio, došao sa nekom čudnom vijestju, nekom čudnom objavom, koju većina ne može prihvatiti jer nije logično što bi mi rekli, rekao bi prije da oni čuju. Ja vjerujem ovo i vjerujem u Bekri Omer. Toliko je pouzdanje u njih imao poslanik sa Allahom sinem. Ima nekoliko predaja, jedna od njih je ona kad je u onih narodu prije nas čovjek zajahao kravu, jahao kravu i u jednom momentu su krava krenula i rekla mu mi nismo zbog ovoga stvoreni. Pa su osadbe ono, začutili se krava priča. Priča kad Allah odredi. Priča će ih drvo i Priča sve. Kad Allah kaže budi, budi. Kaže poslani za zem, ja ovo vjerujem i vjerujem u Bekri Omer. Unapred. to su bili posebni ljudi i zato za njih ima dokaz da su oni prije i velika je zavluda smatrati da je neko bolji od Ebu Bekra od Omera, a nije od vjerovjesnika i poslanika kaže lakin allati yudallu fiha fiha mas'alatu al-khilafa ono zbog čega se smatra neistomišljenim da je u zabludi je pitanje khilafeta Zato što kaže oni vjeruju da je halifa nakon poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem Abu Bekr i Omer, zati Osman, zati Ali radijallahu anhu. Ehli sunne, ashabi, tabiin oni ko slijede dobro do dana, vjeruju da je ovako bilo i trebalo da bude da je najbolji i najpreći za hrvafet. Ebu Bekr. I da ga je indirektno oporučio poslanik sa svem, a neki kao to ima indirektan dokaz. Od toga ima razlačenje, ako da li to jake nije dokaz. Ali indirektno sigurno jeste. Ja sam što razumijem, rekli, ko, ko, koga nam je bio poslanik i zadovoljan da, nam predvodi, da nas predvodi uvjeri, taj će nas predvoditi iz njavnog. I zato su ga i izabrali. Nakon toga je on oporučio Omer radijallahu i odrađeno kako je poručio. Nakon toga je Omer oporučio Šuru da između sebe izaberu onako kako je rečeno, pa su oni opet izabrali. Išli su i pitat i kaže nismo ostali kuću u Medini, da nije se složila s našim predlogom, a to je da Osman bude preći. Nakon toga je izabran Ali radi Allahom. I oko ovoga nije i ne smije biti razinašnjenje. I onaj ko smatra drugačije, taj vrijeđa ashabe i taj slijedi put koji nije put vjernika, jer su nekoliko generacija vjerovali tako treba. A dovoljno jedno da se muslimani najveće ne slože. Jer ako se muslimani svi, odnosno učenjaci islama, slože na nečemu, to mora biti istina. To je put vjernika. Allah kaže ko bude se suprostaje Allahu poslaniku i bude slijedio neki put koji nije put na čemu su vjernici, tako će on pršiti u džahenemu. I to je prijetnja svakome ko se suprostavlja konsensusu islamskih učenjaka muštehina. Ashabi bili složni na ovome. I oni ga birali. I Alija pristo. I prisegu dao. Čak je znao ponoviti prisegu kad je čuo da neki sumnjaju što ga nije bilo tad. Ali je, je opravdan za kasnije ne. Pa bi dao normalno, tada mi je ponovio javno kao što se prenosi predajama i tako dalje. I pored toga, to je sve Allah dao da zakasni na neke stvari, da se desaju neke stvari koje su eto malo sumnjive, a bolesnim srcima su to dokazi i kojima su znači zaslijepljeni da ne vidi očite dokaze suprotno onome što oni hoće ili hoće da iskoriste jednostavno stvari. Nisu bili svi tu vjernici, bilo je to monatika i uvećenih elementa koji su prozrkali kasnije veliku fitnu i prvo proliče. U svakom slučaju, ashabi su se složili, ali je pristo. I onda dođu ljudi nakon eto hiljadu i nešto godina, pa i do 1400, davno je ova ideja prisutna kod Rafidija, i kažu imam zna gajb, imam zna budućnost, kao se zna prošlost. Imam na umire, i kaže, osim svojom odlukom. Njihov imam, oni 12, pa jedan od njih, Alija. I onda istovremeno ti koji opisuju Aliju da ne umire osim svojom odlukom, kad on hoće umri, gotovo, kad neće, ne mu niko ništa kad kažu što, što nije bio kad otjeren, kaže što se nije zbodio, ka, što je dao prisegu, ovo predaje, kaže morao je, bio je prisiljen. Pa kako prisiljen nekog ko ne može umrijeti osim kad on hoće. Kod nas, hvala Allah, se vjerovanje poklapa u svim segmentima. Mi ne kažemo ovdje vjerujemo ovako, a ovdje vjerujemo ovako i ubismo se dokazivaći za jedno i za drugo, a jedno drugo pobija. Kod nas, hvala Allah, to mene. Ako svi sekti ćete naći, kad se zapetlje tamo nekom detalju vezano za nešto gdje, gdje su puno skrenuli, pa neki detalj dokazuju, da tim detaljem i tim dokazima pobijaju detalj ili čitamo temelj neki u drugom dijelu islamskog vjerovanja. Alhamdulillah, hvala Allah na uput. I zato šeheh kaže da onaj ko smatra suprotno ovome, da je u zabludi. Zatim završava rečenicu ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. I zato kaže, ko bude prigovarao, ko bude sumnje bacivao, ko bude kontrirao ovom redoslijedu, ko bude sumnječio ili e, neispravnim smatrao ispravnost hilafeta nekog od ovih četiri imama, prvi imami naši, ali imami prethodnici, a ne imami ne uzbila bogovi kako od nekih. On je kaže, ovako še kaže, pa moram ja prevest onako kako znači po jezičkoj kulturi, a ne doslovno, on je glupli od magarca svoje porodice ili od domaćeg magarca. I to je isto. U veću je, kaže, zabludi, više je zalutao, više je skrenuo, odnosno ovdje se na, na, na glupost nego magarac koji je poznat kao najgluplja životinja, kad komentar spominje to opisu što je spomenuo magarca, zato što je poznat kao takav. I opet, pored toga, onaj ko ove osjećite dokaze neće da prihvati i namjerno hoće da kontira, izmišlja i sam sebe zapetljava i sam sebi nogu podneće kad jedno dokazuje drugim se pobija i tako dalje. I pored toga ustrajava na tome i izmišlja nekakve stvari i hvata se za polu prilike. Nije ni prilika kako treba. Kad vidite njihove dokaze, čovjek ne zna bil se smiju od plaku. Plačeti se što dokazuje zabludu. I plačeti se što insan koji mala dao pamet ovako razmišlja. A s druge strane, brate, smiješno. Smiješno da čovjek napiše ili priča i dokazuje nečim što dijete tu malom da pričaš ne bi ti povjerovao. Ne ide tako. Nema, nema smisla, nema logike, nema, nema dokaza uopšte u tome što on govori. Nije dokaz šarijaski. Mi, mi vjerujemo u puno stvari koje nemaju logike. Ali zato ima objava. A objava je preča. Ali ovo ni, ne objave ni pameti. I opet ljudi znači dođu i dokazuju, objeđuju pišu. I nije stid pisat knjigu. Ostaviti za sebe. Jer kaže poslani sa svim posljednim stilim kradi što hoće, ako me Allah uzme u uputu, uzeo mi je pamet, vjerujte. Može on biti inteligentan, ali tamo gdje treba, kod očiju ne vidi, po duši ne sluša, ne čuje, jer je srce slijepo. Molim Allah subhanahu ta'ala da nas uputi na pravi put učustvenima, da nam poveća ispravno vjerovanje, razumijevanje vjere, da nas usmrti na istini i proživi s onima koji su na istini, da nas pomogne da dok živimo, njega radi sebi i drugima dobro činimo, a kad preselimo na smrtne muke, budu zadnje muke koje osjetimo. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهنا